het elke nasie nog maar sy eie afgespeelde gemaakt en dit gaan neersit in die tempels op die hoogtes wat dier die mensen van Samaria gebouw is, elke nasie in die stede waar hij gewoon het. Die mensen van Babel het vir sy kot benoot gemaakt, die mensen van Kita vir Nergal, die mensen van Amad vir Asama, die Avite vir Niebgas en Tartak. Die Sefarwakite het hulle seens verbrand ter ere van Adramelek en Anamelek, die goede van Sefarwajang. Terzelfde tijd het hulle die Heere vereer en uit hulle eie geledere priesters vir die hoogtes aangewys om vir hulle dienst te dien in die heiligdomme op die hoogtes. Hulle het die Heere vereer en ook hulle eie goede gedien volgens die gebruik van die heide nasies waaruit hulle weggevoer is. Tot vandaag toe handhaaf hulle hulle vroere gebruike, hulle handel nie precies volgens die voorschriften, die bepalings, die wet en die gebod wat die Heere opgedra het aan die kinders van Jacob niet die Jacob aan wie hy die naam Israël gegee het. Dit was met hulle dat die Heere een verbond gesluit het, vir wie hy beveel het, moet nie ander goede vereer nie, moet nie voor hulle buig nie, moet hulle nie dien of offers vir hulle bring nie. Nee, net die Heere wat jullie uit Egypte laat trek het deur sy groot mag en kracht, moet jullie vereer, voor hom moet jullie buig en vir hom offers bring. Jullie moet altijd leven volgens die voorschriften, die bepalings, die wet en die gebod wat hij vir julle neergeskryf het. Moe nie ander goede dien nie, die verbond wat hij met julle gesluit het, moet julle nie verontaagsam nie. Moe nie ander goede dien nie, julle moet net die Heere julle God dien, hy sal julle red uit die maag van al julle vijanden, maar hulle was ongehoorzaam, hulle het hulle vroere gebruike gehandhaaf. Hierdie nasies het nie net die Heere vereer nie, maar ook hulle eie afgespeelde gedien en tot vandaag toe nog volg ook hulle kinders en kleinkinders hulle voorbeeld.